Ó, oh, e daquele jeitão, DJ RD, MC Menor MR, não só o sonho do menor, mas de como muitos moleques de vila, certo? E daquele jeitão. Eu demorei pra chegar e agora que cheguei Eu não vou mais embora Vários ouvi fraquejar e na luta ajudei Me viraram as costas Mas vai girar e vão pagar com a mesma moeda Do que adianta ser durão se é fraco na queda Vai menor, levanta e não desiste não Erga sua escute o coração Que a humildade não vai te fazer melhor que ninguém Mas vai te dar oportunidades pra ir bem além O céu é o limite, então eu vou voar Planando pelas nuvens, viajei ao me lembrar Dos tempos bons que já vivemos, que viram passado Infelizmente só lembranças é bem complicado mas eu sou só um menor favelado Que tem o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família e os amigos, firme forte sempre ao meu lado Tem o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, firme forte sempre ao meu lado Tem o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, firme forte sempre ao meu lado família os amigos, a família os amigos, certo? Ao meu lado. chegar e é agora que cheguei. Eu não vou mais embora, para os ouvir pra queijar e na luta ajudei. Me viraram as costas, mas vai girar e vão pagar com a mesma moeda. Nunca adianta ser durão se é fraco na queda. Vai menor, levanta e não desiste não. Erga sua cabeça, escute o coração. Que a humildade não vai te fazer melhor que ninguém, mas vai te dar oportunidades pra ir bem além. O céu é então eu vou voar Planando pelas nuvens, viajei ao me lembrar Dos tempos bons que já vivemos, que viram passado Infelizmente só lembranças é bem complicado mas eu sou só um menor favelado Que tem o sonho de ser rico, rico não, bilionário Quero a família e os amigos, firme e forte sempre ao meu lado Tem o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, firme e forte sempre ao meu lado Tem o sonho de ser rico, rico não, milionário Quero a família e os amigos, firme e forte sempre ao meu lado família e os amigos, a família e os amigos, sempre ao meu lado.